الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اولا جزا الله وخana ustadhi Abu Aqlan Allah mlipe kheri ndugu yetu mwalimu wetu Abu Aqlan Allah mhifadhi katika yale ambayo ameyahudhurisha hapa katika utangulizi wa kutoa taarifat au taarifu ya tauhid katika aksam zake zote tatu kuanzia ar rububiyya pia na tauhid al uluhiyya na pia tauhid al-asma wa sifat Allah aitakabbal sadaka yake hii na ajalie katika yale ambayo aliyazungumza na kuwahudhurisha kwetu hapa yawe ni kuleta manufaa na pia amuhifadhie ujira wake katika mawazin hasanatihi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim kwa kweli ni maudhui muhimu na ndiyo maudhui hasi hasi kwa sababu ndiyo maudhui ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume wake wote kuanzia nabiullah nuh alayhi assalatu wassalam hadi kufikia mtume wetu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akawa ndiye hitimisho la manabii na mitume na yeye pia wadhifa wake wa kwanza na ukawa ndiyo wasia wake akiondoka duniani katika jambo la tauhid sote tunafahamu ya kwamba mtume alayhi salatu wassalam alikaa katika utume na unabii katika miaka isiyozidi ishirini na mitatu. Miaka ishirini na tatu hii ikagawanywa katika miji miwili mikuu, Makka na Madina. Dawa alipokuwa Makka miaka yote kumi na mitatu alikuwa akiwalingania watu katika tauhid baadaye ikaja ibada ya sala alipokuwa maka na bado sala inarejea pale pale katika jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada miaka kumi ambayo alipohamia Madina mtume alayhi salatu wassalam ndiyo mambo mengi ya kisheria yakaja katika mji wa Madina kuanzia siyam kadhalika zaka kadhalika alhajj na mengineyo yakaja wakati yeye tayari ameshahamia katika mji wa pili wa maisha yake mji wa Madina sasa ukiangalia kwamba miaka 23 ya utume wa Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam 13 yani zaidi ya nusu ya miaka ya utume akawa yeye analingania katika tauhid kwa sababu hao watu wa maka watu wa maka hao makoraish na wahamizi wa mji huo hii ya kwamba Allah ndiye anayekuisha Allah ndiye anayefisha Allah ndiye anayetoa riziki Allah ndiye anayenyesha mvua na mengineyo wakiamini kwamba anafanya Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wanaamini kwamba Allah ndiye anayefanya haya ila shida ikaja pale wanapokuwa na shida wao yani mtu ana jambo lake limemkwaza limemtatiza ni gumu sana anataka ili aliombe hili limuondokee au alipate hili sasa wakaweka vitu vikiitwa masanamu wakawa wanayaomba masanamu lakini tufahamu ya kwamba si kama walikuwa wanaabudia yale masanamu wakiamini kwa masanamu ambayo yanaumba yanafisha yanafufua yatoa riziki la walikuwa hawaamini wakiamini kwamba al-khaliq ar-raziq huwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwamba ni ajsad masanamu haya wanaenda kuyaabudia kwamba wakiitakidi kwamba sisi tukipitia hapa maombi yetu tumwendea Allah subhanahu wa ta'ala watajibiwa yale maombi yao shida zao zitatatuka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wakisema maneno haya kwamba sisi bwana hatuwaabudi masanamu haya hatuwaabudii hawa ila ni kwamba tunaenda kutakarab kwa wao kuwaomba wao ili wao sasa watukurubishe kwa Allah tabaraka wa taala kwa ile qurba na jambo hili sasa limekuja katika katika umma huu huku mwishoni katika ile ile shirki ya masanamu mamboleo sasa hivi watu hawaweki masanamu Muislamu yoyote ukimwekea pale sanamu lina kichwa, lina mabega, lina mgongo, lina tumbo na miguu. Kaambia twende ukaombe pale, atasema kufuru. Namna gani bwana, niabudie sanamu? Lakini anakwenda kwenye kabri, anaenda kwenye kaburi la mtu ambaye anamwitakidi kwamba huyu ni mwema alipokuwa hai, huyu sharifu huyu huyu shekhe fulani huyu walii fulani huyu kwa hiyo wanakwenda kuomba watu kwenye makaburi wanakwenda kuomba watu katika mizimu wanakwenda kuomba watu katika mapango wao ikiwa itikadi yao kwamba vile ambavyo viko pale wakiviomba vinasikia maombi yao kisha wao yale maombi huyachukua wakampelekea Allah tabaraka wa taala kwa usafi wao walionao na utukufu wao na wema wao wakimwomba Allah maombi yake au maombi yao yanakuwa ni haraka kujibiwa kuliko hawa walio hai wanakuwa hawajiamini kwa sababu ya uduni wa hali zao kwa hiyo wale wakiabudia masanamu waleo wanaabudia makaburi waleo wanaabudia mizimu waleo wanaabudia mapango au majini au mashaitani na mambo hayo ni mengi sana ndugu zangu kwa hiyo ni maudhui muhimu sana ni maudhui ambayo mwanadamu muislamu mwanafunzi au alim au sheikh yeyote awaye lau ataanza kuizungumza kuanzia siku ya kubalehe kwake au siku ya sinu tamyizi pale akaanza ila an faraka dunia mpaka atakapoondoka duniani bado atakuwa amegusa sehemu lakini bado umuhimu wake kwa sababu ya jamii ya waislamu ambao wako mbali na miongozo ya dini yao na uchache wa maarifa na elimu na uchache wa walinganizi ambao wanawalingania na kuwaelekeza katika msimamo na njia iliyonyooka ni wachache sana. Kwa jambo hili linapaswa lipewe nafasi ya kwanza, nafasi ya kwanza kila penye msikiti, penye kituo, penye madrasa, kwamba mtu anaweza akakaa kitako na ndugu zake ikawa akawazungumzisha, akawapa nasaha, akawapa mawaidha, kuna risala anaweza akawasomesha aanze katika msingi huu wa kwanza na msingi madhubuti msingi muhimu awasomeshe ndugu zake somo hili muhimu sana la at-tauhid ndugu zangu waislamu mimi katika siku yetu ya leo hii ndugu yangu alinitangulia Allah muhifadhi yeye amehusia tauhid na mimi nimuombe hadharani hapa na ninayo dhana ya yakini kwamba ombi langu hatoliacha liende na maji ya mto pepo hapana atalihifadhi kwamba amegusia aksam au taarif za at-tauhid na aksam zake basi inshallah tukipata tena siku ambazo si za mbali sana tuje tuanze ar na al-uluhia na asma sifat kipengele baada ya kipengele kipengele baada ya kipengele leo nisfi saa baada usbu'ain nisfi saa baada shahr nisfi saa baada thalathati ashhur nisfi saa hakadha nakuta aliyekuja leo akaja majlisi ya pili akaja muhadhara wa tatu akiwa amekuja katika msikiti kama hivi kwa lengo la kufaidika leo kaondoka na sehemu ya mawaidha akija tena kuna kitu kaondoka nacho akija tena kuna sehemu kaondoka nacho maadharaka baada ya miezi sita hivi ukamkuta katika njia ya kusikiliza ameweza kuhodhi zile maana na baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na aksamu hizi kwa sehemu kubwa sana biidhnillah tabaraka wa taala mimi ndugu zangu wa masjidi hii masjidur rahman nilikusudia pia tukae katika aya miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala halafu tuitafakari pamoja kwa sababu unakuta aya tuzisoma laila na nahara siku na mchana na misaafu tusoma Qur'an soma Qur'an wengine na nidhamu au taratibu kwa siku juzuu moja kwa siku juzuu mbili kwa siku juzuu tatu ikifika Ramadhani kuna musabaka au kuna ile mashindano ambayo si rasmi watu wanashindana katika jambo la usomaji wa Qur'ani ni jambo zuri ni jambo zuri nasema nimesoma mwezi huu uliopita nikapata khitma kumi na mbili mashaallah nimepata khitma nane sita tatu au moja lakini ukiangalia ambaye amehitimisha kuisoma Qur'ani halafu maisha yake ibada zake tabia zake miamala yake itikadi yake unaona kwamba haiendani na kitabu ambacho anakisoma mara kwa mara indalla ala shay yajuilisha kwamba anasoma kitabu asokijua maana yake ndio maana akawa habadiliki ndio maana akawa hapigi hatua na laala kwa yeye ni mpinzani wa kwanza kuna jambo utamlingania ambalo limo ndani kitabu cha Allah tabaraka wa taala kisha yeye atakuwa ni mpinzani nambari moja ndugu zangu waislamu wa masjidi hii masjidur rahman iliyopo kijundu hapa bila shaka mishapata kusikia jina au watu ambao waitwa au wajiita masalafi Nasikia kuna masalafi huko kuna masalafi au kuna usalafi hili jina salafi masalafi usalafi kwa sasa si jambo geni katika masikio ya waislamu wa hapa nyumbani nikisema nyumbani na maanisha hapa Unguja na Pemba ili neno salafi neno usalafi neno masalafi si neno ambalo kwamba labda ni mara ya kwanza paka kulisikia sasa yategemea sasa ambaye alikusikilizisha aliyekwambia alikuwasilishia vipi huyo alikwambia ah kuna masalafi ah kuna usalafi yeye ambaye anazungumza na wewe ni mara ya kwanza alipokusikilizisha alipokufikishia alikufikishia katika ile katika positive way au katika negative way yani katika njia ambayo ya kushawishi kuingia au ya kukwambia tahadhari kwa hiyo ndugu zangu usalafi upo na masalafi wapo na dawa ya kisalafi ipo na sisi katika moja ya kazi zetu za msingi ambazo twazifanya usiku na mchana wazi wazi ni kuwalingania waislamu na kuwabainishia waislamu na kuwabebeleza waislamu na kuwafundisha waislamu ni nini maana ya usalafi na usalafi ni kitu gani salafi ni nini na salafi ni nani anasimamia kitu gani anaamini kitu gani anafanya kitu gani anaacha kitu gani na salafi atakuwaje siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa hili jambo nalo si jambo la kuja la nusu saa mkalizungumza mkaweza kulimaliza kwa upana wake lakini nataka niwaambie ya kwamba kuna usalafi na kuna masalafi sasa hawa masalafi sasa hawa ni kama shekhe aliposema hapa, maanake si kwamba mtu akishakuwa ni usalafi yeye ni kwamba ana tiketi yake mfukoni hapa, akawa kama ni utia kitabahu biyaminihi fayaqulu haum qara'u kitabia, ikawa sasa yeye apita akiwaonyesha watu na akiwavuta watu waje pale, ikawa sasa yeye amekaa pahala salama hivi akawa ni mtu mwenye kuvimba vimba hivi ah sasa huyo si yeye laala huyu ni mshabiki wetu huyu laala ni katika wale mafanzi wetu mashabiki lakini hajajua hasa ni kitu gani ndugu zangu waislamu nataka niache maana ya kilugha na kisheria kwa sababu tuende na wakati Tusalisa ngapi hapa hapa sinatuadhini kwanza alafu watu kidogo wenda kuchukua udhu wachukue udhu kabisa ni insha Allah mpaka saa mbili na mpaka saa mbili na dakika hizo tu nitastopisha hapo kwa sababu najua ni mbali huku na kuna watu wazima wetu hapa wazee wetu na kuna watu watoka mbali lakini tutalianza hili jambo kama katika mada ya kwanza vile ili tuendelalo hatua kwa hatua ili kwamba tuende na watu polepole pole ili manufaa yake pia nayo yaingie kwa utulivu na kwa uhakika biidhnillah subhanahu wa ta'ala haya muadhin na asome adhana naam ndugu zangu waislamu siku yoyote ukisikia neno masalafi litakuwa lina maana mbili yani hii inazungumzwa na watu ambao ndio mara ya kwanza wanasikia jambo hili likizungumzwa kuna masalafi katika maana ya wale waliopita na kuna masalafi katika maana ya wale waliopo hai sasa wanakuwaje waliopita na wanakuwaje waliopo hai wale waliopita hasa ndio as-salafu salih kwa maana ndiyo waliotangulia wema wema waliotangulia mkisikia masalafi inaanzia kwa watu waitwao as-sahaba masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wao wanaingia kwa nafasi ya kwanza kisha wanafunzi wa masahaba wanaitwa wanaitwa at-tabi'in kisha wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba wataitwa atba'u at-tabi'in kwa kuna sahabatul kiram masahaba watukufu na sisi tunaelewa nani ambaye huyu atakuwa ni sahaba tunafahamu na hii maana ni muhimu kwa sababu hii maana ile definition ya sahaba ni muhimu kwa sababu hii maana isipojulikana ikadhibitiwa wataingia wasiwo wataingia wasiwo kwa mfano ndugu yangu hapa Sheikh Abaklani yeye alihepa kutaja majina yalipotembelea ni kwa sababu mimi bahati mbaya sina gesi sasa nakuwa naenda moja kwa moja sawa ukienda kule kisiwa cha Pemba nyumbani kuna sehemu moja inaitwa Mkumbu Mkumbu iko wapi Mkumbu iko wapi iko chake chake hapa kuna sehemu inaitwa Mkumbu kule kwenye rasi kule kule kuna sehemu katika ile maana ya tauhidi ya mwanzo kwamba watu wanaenda kuabudia kule wasema kuna kaburi ya sahaba kuna sahaba ambaye kazikwa mkumbuu kuna sahaba kazikwa mkumbuu sasa hebu nini maana ya sahaba sahaba ili mtu ya sahaba aweje ana vigezo gani awe na sifa gani sahaba wanatuambia walimu wetu ya kwamba ili mtu awe sahaba ni awe na sifa tatu vigezo vya kumbia sahaba ni vitatu kwanza bimaana akutane na mtume alayhi salatu wassalam au tasema ni kila ambaye amemuona mtume alayhi salatu wassalam au yule ambaye alikuwa na mtume alayhi salatu wassalam moja yani kamuona au alikuwa naye maki Abdullah au Amru ibn ibn Umm Maktum alikuwa yeye kipofu haoni na alikuwa muadhini je si sahaba la shaka ni sahaba kwa hiyo alikuwa naye au alimuona mtume alayhi salatu wassalam moja la pili baada ya kumuona akamuamini kwamba huyu ni mtume katumwa na Allah tabaraka wa taala amuone rasul sallam halafu amuamini na la tatu abaki na imani yake na uislamu wake mpaka afe amuone mtume amuamini na afya akiwa muislamu huyo ni sahaba huyo ni sahaba njoo kwetu sisi hapa watu wa kijundu bila shaka sisi tumemwamini mtume alayhi salatu wasalam ndivyo si sisi hapa tumwamini rasul au hatumwamini tunamwamini si ndivyo na tumwomba Allah tabaraka wa taala atufishe waislamu tena juu ya sunna tukifa waislamu na huku tumemwamini rasul sifa ngapi hizo vigezo viwili bado kipi bado kipi cha kumuona idhan katika jamii yetu sisi hapa atakayekufa sema baada ya mauti yake radhiallahu anhu kwa sababu yeye si sahaba kafa muislamu kama amini mtume lakini hakumuona idhan huyo ambaye katika zama zetu atakayekufa ni muislamu kawaida akifa rahimahullah ta'ala Allah yarhamuhu rahmatan wasi'a hata kuwa sahaba kwa sababu ya kukosa kigezo cha kumuona au cha kuwa naye ndio mfano wa pili mfano wa pili ndugu zangu waislamu Allah wabariki ni kwa yule malikul habasha yani mfalme wa habasha Ethiopia akiitwa nani akiitwa nani Najash sio Najash yeye kamwamini Mtume sallam kafa Muislamu na sababu ya kufa kwake yeye ndio sababu ya kusaliwa swala ya kwanza ya janaza lililo mbali kwa Najashi mtume ndio ambaye kamswalia akiwa Madina lakini kafa Afrika hakutoka pale Afrika akasogea akaingia Madina akakutana na mtume Najashi ni sahaba Najashi ni sahaba si sahaba kwa nini kwa sababu hakupata fursa ya kwenda kukaa pamoja na kuonana na mtume alayhi salatu wassalam sasa huyu sharifu mkumbuu huyu ambaye sasa watu wenda pale wakipeleka maombi yao na vichinjwa na sadaka wanamuomba kwa usharifu wake hizi sifa tatu hizi anazo jawabu usisachi hana hana hiyo kwamba ah tutakana sisi tufanye fanye vijisababu hivi tuonekane sisi tuna nafasi fulani hivi a a yakfina annana muslimun ya kutosha sisi kwamba sisi ni waislamu latosha hilo na Allah ndiye ambaye anaumba waja wake akawapanga katika nafasi zao mhimidi Allah kwa sababu uko hai wewe ni muislamu laalla kama ungekuwa katika zama za mtume wewe labda ulikuwa katika wale kina Abu Lahab au kina Abu Jahal ungekuwa mkaidi lakini huku sasa Allah amekupa zama hizi na Uislamu ukamkubali mtume na ukamfuata kwa kiasi chako hasa maswahaba hawa wanaingia kwa nafasi ya kwanza kwamba hawa ndio masalafi waliotangulia na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao na maimamu wote wema waliotangulia wakitajwa hawa ndio waitwa as-salafu salih yani wema waliotangulia kwa sababu sisi waislamu kiujumla hatuna wasiwasi hatuna shaka hatuna dhana ya kwamba kuna sahaba yoyote miongoni mwa masahaba wa mtume alayhi salatu wasallam ambaye alikuwa ni muovu ni upi huyo hakuna hakuna sahaba muongo hakuna sahaba ambaye alikuwa na sifa kadha na kadha wote ni wema waadilifu wa kweli wa kuaminiwa na Allah tabaraka wa taala amewasifia masahaba hao kwenye Qur'ani kwa sifa njema tu ukiisoma Qur'an min awali suratin ila akhiriha utaona ndani yake ila Allah tabaraka wa taala kila anapowataja hawa masahaba wa Mtume sallallahu hawataji ila kwa sifa njema bali kuna aya ambazo yeye Allah subhanahu wa ta'ala amesema wazi wazi akatoa ahadi njema kwa watu ambao watakao waigiza na wakawafuata hawa masahaba nabii Muhammad alayhi as-salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kupitia aya hizo sasa na hadithi nyingi ambazo inshallah tutakuwa twaziona siku baada ya siku ndiyo sasa hawa walio hai sasa kina mimi na ndugu zangu wengine sisi ni masalafi tulio hai kwa maana ni watu ambao katika zile dini yetu sisi uislamu tulionao kuanzia itikadi zetu na ibada zetu na miamala yetu na tabia zetu na mambo yetu sisi yote katika mambo ya kimaisha huwa tunayafanya tukijinasibisha na hawa wazuri wema waliotangulia mwanifahamu tuanze kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye Qur'an aya nambari 100 ya sura at-Tauba aya nambari 100 tutaisoma hii aya kwa, kwa ufupi wake kisha tutaacha mlango wazi yule ambaye ni mara ya mwanzo anatusikiliza yuko huru akamwambie mwalimu wake yeyote ambaye amwona ila awe ni mwalimu huru ambaye bado yeye hana kasumba na wala hana chuki ambaye ataifasiri hii aya ya Allah tabaraka wa taala kwa tafsiri zinazotegemewa na kuzingatiwa kisha amwambie maana yake amwambie maana yake Allah tabaraka wa taala ndugu zangu wa kijundu anasema kwenye Qur'ani hiyo aya nambari 100 ya sote Tauba ameanza akisema wasabiquna alawwalun wasabiquna alawwalun min almuhajirina walansar walladhina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhum وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا dhalika huwa alfawzu alazim wasabiqun maana yake na wale waliotangulia wasabiquna alawwalun na wale waliotangulia wa mwanzo hivi ndugu zangu nikiwauliza yani sisi waislamu waislamu wa mwanzo ambao sisi wametutangulia ni kina nani kina nani waislamu wa mwanzo katika umma huu ni kina nani ukimwacha mtume ni kina nani tukubaliana hilo au wako wengine ambao si maswahaba waislamu wa mwanzo katika umati huu waliotangulia ukimwacha mtume alayhi salatu wassalam ni kina nani ni maswahaba tukubaliana hilo Allah anasema akiwataja hawa kwa ishara akisema wasabiquna alawwalun na wale waliotangulia wa mwanzo min almuhajirin miongoni mwa muhajirin muhajirin waliohama hivi waliohama kwenye Uislamu huu kwa mwanzoni ni kina nani walihama wapi walihama wapi walihama maka wakaenda wapi wakaenda madina yani waislamu wote wa mapote yote madhehebu zote za kubaliana kwamba watu ambao walihama kutoka maka wakaenda madina ni masahaba wale wa maka waitwa muhajirun masahaba wenye kuhama waliohama Allah sema minal muhajirin wal ansar miongoni mwa wale muhajirin na ansar ansar kina nani ansar ni kina nani ni ansar sunna hapana pana madrasa pale tu madrasa ansar ni hawa waliokusudia kwenye aya hii abadan wal ansar muhajirin ni wale maswahaba waliohama maka wakaenda kule madina wal ansar ansar ni wale maswahaba wa madina ambao waliwanusuru na kuwapokea ndugu zao waliogura wakahama maka wakahamia kwao Allah anasema hapa wasabiquna alawwalun na wale waliotangulia wa mwanzo minal muhajirin miongoni mwa muhajirin masahaba watukufu wa maka waliohama maka kana madina wal ansar na wale masahaba ansar waliokuwa Madina wakawanusuru ndugu zao wa maka kisha Allah sema walladhina tabauhum biihsan na wale na wale waliowafuata hao hao kina nani walladhina tabauhum na wale ambao waliowafuata hao hao kina nani muhajirin na ansar kwa kuna timu tatu hapa timu ya kwanza ni muhajirin ya pili ni ansar kisha alhamdulillah pakafunguliwa mlango walladhina tabauhum biihsan na wale ambao waliowafata hao muhajirin na ansar kwa wema wakawafata kwa wema kwa sababu wapo katika waislamu ambao wanawataja hao maswahaba lakini sio kwa wema wapo katika jamii za waislamu watu ambao hawa maswahaba wao hawa waitakidi kwamba ni viumbe wema au ni wasafi au ni wazuri bali wao madhehebu zao na dini zao zimesindikwa na kujengwa katika kuwatusi na kuwatukana na kuwachukia masahaba wa nabii Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah sema na wale ambao waliwafuata hao kwa wema wale ambao waliwafuata hao muhajirin na ansar kwa wema kwa kwenye aya hii Allah tabaraka wa taala kawasifia hawa muhajirin kadhalika na ansar akaacha timu ya tatu hawa watakao hawa masahaba kwa wema kuna nini radiyallahu anhum Allah yuradhi nao Allah amewaridhia kawaridhia nani kawaridhia nani hapa ndugu zangu waislamu kawaridhia muhajirin na nani na ansar na nani na watakao wafata hao muhajirin na ansar kawe, kwa wema radhiyallahu anhum Allah amewaridhia wote hawa waradhu anhu na wao watakuwa radhi watamridhia Allah tabaraka wa taala kwa yale maandalizi na malipo atakayowalipa watakuwa radhi naye Allah hamlipi mja baadaye akamchukia kwamba ah ndo mmelipwa nini bwana hapa kazi yote niliyofanya mmelipwa nini hapana hayo ni mambo ya duniani ni mambo ya duniani utafanya kazi kwa kujipinda ukatoa bidii ukatoa jasho ukiamini hapa na bahasha nene akija akwambia asanteni bwana nawashukuru sana basi chukueni pale glucose moja moja na soda moja kwa kokola asanteni yani natamani nyumba mkiivunjilie mbali lakini Allah akikulipa yeye utakuwa radhi naye yeye Allah yuko radhi nao na wao watamridhia yeye bali anasema wa a'adda lahum jannatin Allah amewaandalia hao pepo kawaandalia hao muhajirin na ansar walladhina tabauhum biihsan kawaandalia jannati pepo mabustani tajri tahta al-anhar pepo ambazo zinapita chini yake mito khalidina fiha abadan wakae humo milele dhalika huwa al al azim na Allah anasema huko ndiko kufuzu kukubwa kabisa hupi ukakaa duniani ukaondoka Allah kwa radhi nawe nawe kamridhia yeye akakuingiza peponi ambapo panapitiwa chini yake na mito ukakaa milele hapo hilo ndilo kufuzu kukubwa aya hii ndugu zangu waislamu kafungueni msaafu aya nambari 100 suratu tauba kaisome hiyo aya kisha pitia maneno ya wafasiri utaona moja kwa moja panaashiriwa kwamba uko ulazima sisi watu mutaakhirin tuliokuja baadaye tuliochelewa tuifanye hii dini yetu kwa mujibu wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa sunna za Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam lakini watakao tufafanulia watakao tubainishia watakao tuelekeza kufahamu maneno ya Allah tabaraka wa taala kufahamu sunna sahihi za mtume alayhi salatu wasalam ni kina nani ni as-sahabatu kiram kwa sababu wao Qur'ani yashushwa wapo hai kwa sababu wao makatazo yakija ndio wa mwanzo waliokatazika amri wao ndio wa mwanzo kutekeleza kama ni swala waliswali mwanzo wao kama ni funga walifunga mwanzo wao na kile ibada walifanya wao mwanzo kabla yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala akisema yuradhi na wao amwaridhia si kwa sababu ya sura zao si kwa sababu ya makabila yao si kwa sababu ya rangi ya ngozi zao si kwa sababu ya vyeo vyao wala mali zao kawaridhia kwa sababu ya imani kawaridhia kwa sababu ya ibada kawaridhia kwa sababu ya namna alivyokuwa katika utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na namna ambavyo walikuwa wakimheshimu na kumtii na kumfata mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam mpaka Allah tabaraka wa taala akitoa kauli ya somo kwenye Qur'ani kwamba Allah yuradhi na masahaba la shakka kwamba sisi hatuna namna ila kufata na kuigiza wao ili Allah subhanahu wa ta'ala atu, aturidhie kama alivyowaridhia atuingize peponi kama atakavyo kama alivyoingiza wao ili Allah aturidhie na kutupenda kama ambavyo aliwapenda wao kwa sababu hawa ni viumbe wa mwanzo wakatangulia kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam sasa ukisikia mtu mimi ni salafi kwa maana yeye dini yake itikadi yake matendo yake anafanya kuigiza kama ambavyo walifanya wale masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam na masahaba ameridhiwa kwa hiyo ndugu zangu waislamu ni jambo lataka majalis nyingi lataka durus lataka tuwakae wasomeshane kwa uslubu mzuri kwa mapenzi kubainishiana ili watu wote waone ili nafasi yao na kwamba watapata nini ikiwa wao wataingia katika kuigiza vile namna ambavyo walifanya maswahaba Mtume sallam na Allah waridhie na kwa sababu kufanya kinyume na wao ndio hapo sasa tunakwenda kutoka nje ya mstari kwa hiyo natoa nasaha kwa nafsi yangu nasaha kwa walimu wa masjidi hii na wasimamizi wake tukiwa tusomeshane katika tauhid hapo hapo hapo hapo hawa ndugu zetu wazee wetu vijana wetu tuwalee katika manhaji ya kisalafi bila ya jazba bila ya matusi bila ya kebehi bila ya dharau bila ya kusema kudharauliana kwa sababu wewe ambaye umejua leo jana ulikuwa hujui juzi ulikuwa hujui ulipozaliwa ulikuwa hujui lakini Allah tabaraka wa taala tunu yake akakuwafikisha akakuongoza akakufahamisha ukalijua jambo katika uhalisia wake na faida zake na matunda yake ukayajua kadhalika una nafasi ya kuwaita ndugu zako wasioelewa billati hiya ahsan kwa namna ambayo ni nzuri kwa sababu hiyo ndiyo njia salama pekee yake ndio Allah tabaraka wa taala ameiacha ya kuwaokoa waja wake na adhabu zake na ghadhabu zake tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aiwafikana lima fihi mardahu na hadi hapa kwa leo inshallah tutaishia na tukipata fursa biidhnillah tutakuja tena katika mwendelezo wa mlango wa shekhe alioanza nami nilipoanza kwa lengo ba tuhurumianeni tulinganianeni tunasihianeni ili sote tuende katika barabara moja ambayo iliyonyooka wa sallallahu wasallam wabarik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin watoa shukurani kwa shekh Juma imam na msimamizi wa msikiti huu Ar-Rahman mashaallah umesoma vizuri na ndugu zako ambao mnasaidiana katika uimamu katika usimamizi kwa kutupa fursa hii ya kuja kuzungumza na ndugu zetu Waislamu katika sehemu hii katika muda huu leo Allah walipe kheri na Allah wabarik na Allah